Független felekezetközi keresztény rádió határok nélkül www.radio777.net Okay, and uh, today's uh, section we're going to cover uh, the first seven major points of the time of the end. Jó, tehát a mai alkalommal a, az utolsó idők hét pontját fogjuk átvenni. The class has 14 major points, but because of uh, time, we'll only cover hopefully the first seven this afternoon. A teljes óra az 14 pontot fogal magába, de ma az idő miatt csak az első hétre lesz időnk. And uh, so the first, the first sign we have, the first major sign is the uh, signs of the times. Yeah. Tehát kezdjük akkor az idők jeleivel, mindjárt az első legfontosabb jellel. And we're, just, we're not going to cover every sign of the time that Jesus spoke about or the other prophets, but we're just going to bring out a few of the signs of the times. Nem fogunk most részletesen minden egyes jelbe, jelre kitérni, amiről Jézus beszélt, általában fogunk beszélni az idők jeleiről. Now the first verse to uh, Matthew 24:3 sets the stage when uh, Jesus' disciples were asking him, what should be the sign of his coming and the end of the world? Ugye tehát az egész jelenet azzal kezdődik, amikor Jézus tanítványai megkérdezik tőle az olajfák hegyén, Máté 24.3-ban, hogy mikor pedig az olajfák hegyén ül a hozzá, a tanítványai magban mondván, mondd meg nékünk, mikor lesznek meg ezek, és micsoda jelen lesz a te eljövetelednek, és a világ végének. Right, so nation would uh, fight against nation and kingdom against kingdom. Krisztus úgy válaszolt, hogy nemzet támad nemzet ellen, ország ország ellen. Prior to 1914, war had never been universal. Ahogy tudjuk, 1914 előtt nem léteztek világháború. But with World War I and World War II, we, uh, this prophecy is being fulfilled. De az első világháborúval és aztán a második világháborúval Krisztusnak ez a proféciája beteljesült, hogy ország támadt ország ellen. And Since World War II, there have been over 100, over 130 wars killing approximately 40 million people since World War II. A második világháború lezárása óta nem sokan tudják, hogy 130 háborút vívtak még országok egymás ellen, amiben több mint 40 millió ember esett el. Ez már a második világháború után. And, as, and of course, as you see in the news, it looks like this year, probably summer or fall, there's going to be probably a major Middle East war with the Iranians and the Americans and the Israelis, the Hezbollah. És ahogy Lebanon. láthatjuk a hírekből, nagyon úgy tűnik, hogy az idén eh, komoly esélye van annak, hogy egy közel-keleti háború kibontakozzon az Irán eh, és Izrael és az Egyesült Államok között, valamint a Hezbollahnak a bevonásával. And uh, also uh, talks Jesus warned that uh, before his second coming there would be famines. Emlékezünk arra, hogy Krisztus arra is emlék, eh, felhívta a figyelmünket, hogy éhínségek lesznek az ő eljövetele előtt. The World Health Organization has said that now there's a figure of one billion people who are starving in the world today. One billion, the Nem highest record ever. A WHO-nak egy eh, cikke, amiben eh, közlik azt, hogy elérte az éhezőknek a száma az egy milliárdot a Földön. Ilyen, so, ilyen sokan még soha nem éheztek. And doctors, um, and also the, Jesus said pestilence would be a sign. And now doctors have warned that the, uh, there will be a resurgence of drug-resistant bacteria. Jézus arra is figyelmeztetett bennünket, hogy lesznek döghalálok, és nemrégében jelent meg egy cikk arról is, hogy minden gyógyszerrel szemben rezisztens baktériumok és vírusok jelentek meg a Földön újra. And it was just reported a couple of weeks ago that in India they now have a drug resistant tuberculosis bacteria. Pár héttel ezelőtt jelent meg Indiában egy olyan tuberkulózis faj, amit teljesen immunis minden eddig kifejlesztett oltással szemben. Also in 1918 around 50 million people died of the Spanish influenza around the world. 1918-ban 50 millió ember tölt meg akkor, amit úgy hívtak, hogy spanyolnát. And, and the WHO is warning that this scenario is going to happen again in the world. There's going to be another major pandemic. És a WHO arra figyelmeztet, hogy nagyon úgy tűnik, hogy megint egy ilyen világjárvány valószínűvé vált. And Jesus also said before his second coming there would be great earthquakes, earthquakes uh, in diverse places, different places. Jézus arra is figyelmeztetett bennünket, hogy az eljövete, a második eljövete előtt nagy földrengések lesznek, szerteszét a világban. And geologists are saying they, it's now there's been an increase of earthquakes around the world. A geológusok felhívták a figyelmünket arra, hogy egyre szaporábbak és egyre nagyobbak a földrengések they're, szerte a világon. They're happening more frequently and they're, and they're having more major big earthquakes. Egyre gyakoribbak és egyre nagyobb erővel rázzák meg a földet ezek. We saw the uh, Sumatra earthquake in 2004, December 26. Emlékezett a 2004-ben a cunamit okozó hatalmas földrengés Indonézia partjainál. And the resulting tsunami, this resulted in the death of about 275,000 people. Annak a földrengésnek az eredményeként elindult cunami 275 ezer embert tölt meg. And last March, 11th in Japan, we saw the 9.0 earthquake with the resulting tsunami. Bizonyára emlékeztek arra, hogy éppen tavaly március 11-én hatalmas földrengés rázta meg eh, Japánt, és az, ennek a kapcsán kialakult cunami, de 9-es földrengés volt, és szintén egy hatalmas cunamit indított el. Over 20,000 people were killed. 20 ezeren haltak meg ebben. And the radiation leaks from the three nuclear reactors has spread all throughout the United States and Europe, including Hungary. az a három tönkrement at, ö, nukleáris erőműből továbbra is ö, dől a nukleáris sugárzás, ami jócskán megszennyezte már az Egyesült Államokat, de Magyarországon és Európában is eh, mértek jeleket arra, hogy ide is eljutott a szennyezés. So what we're seeing, uh, we're seeing record-breaking tornadoes in, in the United States. Emlékeztetek talán a hírekből arra is, hogy rekordméretű tornádók söpörtek végig az Egyesült Államokon. In increased volcanic activity around the world. A tűzhányó kitörések is egyre nagyobb élénkülés mutatnak. Including a uh, major flooding and uh, droughts throughout the world. És Amellett, hogy hatalmas árvizek voltak, ugyanakkor a világ más pontjain pedig óriási szárasságok voltak. Yeah, so this, this is a warning. We're, we're in the time of the end. Tehát ezek mind figyelmeztetések, amiből láthatjuk azt, hogy a végidőkben élünk. And things are accelerating. Jesus said these are the beginning of sorrows. És azt is láthatjuk, hogy gyorsulnak az események. Jézus úgy mondta Máté 24.8-ban, hogy mindez a, nyom, ez a sok nyomorúság kezdete. And in the, in the Greek translation for sorrows, it's birth pangs. Érdekes, hogy az eredeti görög szövegben nem szomorúságot mond, hanem a, a szó, amit használ, az szület, szülési fájdalom. So when a, when a woman's given birth, let's tudjuk, say she has a contraction every 10 minutes. Amikor elért az asszonynak az ő órája, és neki szülnie kell, akkor tudják a nők, hogy megindulnak a szülési fájdalom. It's far apart hurt and the pain isn't so bad. Az első szülések, az első fájdalmak még viszonylag nagyobb szünettel jönnek, és nem olyan intenzívek. But as the, as the birth continues, you have more De, frequency, then you have five minute Haladunk a szülés felé, Tudjuk, tudják a nők azt, hogy egyre sűrűsödnek a fájdalmak. And they're sooner together as well. So this is, this is what's happening Nem csak, hogy közelebb érnek a fájdalmak, de egyre nőnek intenzitásukban is. Okay. So this is this is what Jesus said. This is the, the ezeket, birth pangs. Ezeket, we are getting closer and closer to maga Jézus his mondta, second coming. Hogy az ő második előtt egyre fognak sűrűsödni ezek a jelek, ezek a szülési fájdalmak, és egyre közelebb kerülnek. And that's one thing. I've studied Bible prophecy for 40 years. Én már 40 éve tanulmányozom a bibliai proféciákat. And I've never seen such frequency of disasters that we're seeing in 2010, 11, A 40 év alatt 2012. soha nem láttam annyi jelet, mint amelyet láttam 2010-ben, aztán 11-ben, és az idén meg még több. And they're warning Southern California is going to get hit probably with a big earthquake. Geológusok figyelmeztetnek arra, hogy valószínűleg a Dél-Kaliforniát egy óriási földrengés fogja hamarosan megrázni. As well as the Madrid fault in the southern half of the United States. És a közép középső részére az Egyesült Államoknak fut végig az új Madrid törésvonal, és ott is komoly rengéseket jósolnak. Okay, so also Daniel talks about the time of the end. Let's look at Daniel 12:4. Dániel könyvében is sokat olvashatunk a végidőkről, hogyha megnézzük Dániel könyvének a 12. fejezetéből a 4-es verset. Okay, Daniel was a prophet in, uh, in around 434 BC. Daniel received uh, an outstanding revelation. Daniel Krisztus előtt 434-ben fogadta ezeket a proféciákat. And the Lord told them to shut up the words and seal the book. In other words, the book of Daniel, the prophetic chapters in Daniel 2, 7, 8, Daniel 9, 24 to 27, Daniel 11, 21 to 45, and Daniel 12, these prophetic chapters Daniel would be sealed. Eh, az értelmezése az a végső időkre maradt. Dániel könyv, ö, fejezetében, Dániel könyvében a második, a hetedik, a nyolcadik, a kilencedik, a tizenegyedik és a tizenkettedik fejezet a profétikus fejezetek. De azt mondta az Úr Dánielnek, hogy te pedig Dániel, zárd be beszédeket és pecsételd be a könyvet a végső idékig, tudakozzák majd sokan, és nagyobbá lesz a tudás. And read uh, verse 8 through 10. Yeah. which chapter? 10, uh, 12. 12. 8 through 10. 8 through 10. 8 through 10. 12. fejezet pedig 8-as verstől a 10. versig. Én pedig hallám ezt, Dániel, de nem értem. És mondám, Uram, mi lesz ezeknek vége? És mondta, menj el, Dániel, mert be vannak zárva és pecsételve beszédek a vég idejéig. Megtisztulnak, megfehérednek és megpróbáltatnak sokan, de az istentelenek pedig istentelenül cselekszenek, és az istentenek közül senki sem érti, de az értelmesek értik. So when Daniel was trying to get the meaning of this uh, end time prophecy, the Lord said it wasn't for him. That the... Amikor Daniel megpróbálta megérteni, hogy miről szóltak azok a proféciák, amiket ő az úrtól kapott, akkor azt mondta az úr neki a válaszában, hogy Daniel, ezek nem neked szólnak. The prophetic chapters would be sealed until the time of the end, and during the time of the end, the book of Daniel would become understood. We'd be, we'd be understanding the prophecies of Daniel Azt during az the úr, time of the end. Hogy Dániel, menj el a te utadon, ezek a beszédek nem neked szólnak, pecsételd el ezeket a végideig, mert majd akkor, a végidején, akik akkor élnek, azok számára fognak világossá válni, hogy miről szólnak ezek a profét. So why do we understand the prophetic chapters of the book of Daniel? Hát vajon miért érthetjük ma már Dánielnek a proféciai fejezeteit? Because it's the time of the end. Azért, That's why we, uh, we understand a lot of what Daniel ezért ma már élhető, értetünk egy csomó olyan dolgot, amit maga Dániel, a profécia fogadója sem értett. And I think that also applies to some of the other prophetic chapters, like the book of Revelation, Ezekiel 38 and 39, Zechariah 14. Ez vonatkozhat más profétikus fejezetekre is, mint például a jelenések könyvére, vagy például Ezékiel könyvéből a 38. és a 39. We're beginning to understand more and more of these uh, prophetic chapters. Egyre jobban kezdjük megérteni ezeket a proféciákat. In fact, even if you remember the great scientist Newton who discovered um, um, gravity. gravity, talán ismeritek Newtonnak azt a nagyon híres mondását, ugye Newton az a fizikus, angol fizikus, aki leírta a gravitációt. I saw in a documentary where he, he made the comment. He said, he, he read the book of Revelations, right? Newton is olvasta, mint keresztény a jelenések könyvét. He couldn't understand what he was reading. De nem értette, hogy mit olvas. And he said, I would give up every scientific knowledge that I have gained. I would give up my reputation, everything, if I could just understand the book of Revelation. minden tudományos ismeretemet, a hírnevemet, mindent, amit megértettem, cserébe azért, hogy érthessem a jelenések But because of the time period that he lived in, it, Csak just, it just wasn't open to him. Ami Newtonunk szegény akkor élt, amikor még nem jött el a végső idő, hogy nem nyitottak meg ezek a könyvek, nem érthette, hogy Because this book, these books are open for us because we are we are alive during the time of the end. Ezek a könyvek nekünk nyitottak ki, mert mi vagyunk az a generáció, aki a vég idejéhez elérkezik. Now also the Lord showed Daniel, he said, uh, shut up the words and seal the book uh, even unto the time of the end. It said, Many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. During when? The time of the end. Azt mondta a profécia uh, Dániel 12.4-ben, hogy te pedig zárd be a beszédeket és pecsételd el a könyvet. Meddig? A végső időkig. Now literally running to and fro means speeding about here or there. Ez a profécia eredetében úgy, úgy olvasható, hogy a vég idején az emberek rohangálni fognak ide-oda. And the, uh, uh, the Living Bible renders this verse, travel shall be vastly increased. Az egyik új fordítás szerint uh, úgy, for, úgy fordították ezt a verset, hogy nagyban megnövekszik az utazás. Now, az emberek utazni fognak. Now ennyi. think for a minute. Let's go back hát- to the, to the Caesars of Rome. Gondoljunk vissza például uh, Rómára. How long, a császárok idejére. How long did it take the Caesars of Rome to travel 100 miles? Meggonosz egy császárnak akkoriban, még ha ő is volt Róma feje, mennyi ideig tartott megtenni 100 kilométert? How long did it take uh, Saint Stephen to travel 100 miles? Ezer évvel később mennyi ideig tartott Szent Istvánnak megtenni 100 kilométert? How long did it take George Washington to travel 100 miles? Mennyi ideig tartott George Washingtonnak, ugye? Az 1700-es évek végén megtenni 100 kilométert. centuries it was the same. It took you just the same amount of time to travel 100 miles as the Caesars of Rome, as Stephen uh, of Hungary, or George Washington. Keresztül, sőt, keresztül láthatjuk, hogy az embereknek 100 kilométer megtétele ugyanannyi időt vett igénybe Róma idején, az honfoglalás korában, vagy akár George Washington idejében. Now look at Now look, look at, think for a minute, 1900 AD. Think of 1900 AD, what was the world like in 1900 AD? Nem is kell olyan nagyon sokat visszagondolni, csak mondjuk az 1900-as évek elejére, ha megpróbálunk visszagondolni, amelyet arról tudunk. Milyen and, volt akkor a világ? And now look at 2012. És tessék, itt vagyunk 2012. And just the last 112 years, look at man's increase of running to and fro, his, his transportation. Nézd meg, hogy ez, ez alatt a 112 év alatt hogyan, bizonyos, hogyan vált valóra ez, amit mondott Dániel, hogy mennyire megnövekszik az utazás. Az emberek ide-oda fognak rohangálni. So look at the, the progress. We have your cars that speed about here and there. Uh, plane. meg, majdnem mindenkinek van kocsia. travel around the world in 24 hours and a rocket in, uh, can circle the earth in 80 minutes. Sőt, sugárhajtású repülőgépeken a kontinensek órákon, a, órákon belül elérhetők, sőt a műholdak perceken belül megkerülik az egész lóbuszt. So it's uh, travel has been vastly increased, just like uh, the Lord showed the prophet Daniel in 534 hát- BC. Ahogy az Úr megmutatta Dánielnek, Krisztus előtt 500 évvel, pont ugyanúgy lett a végidejére, ennyire meggyorsult az embereknek a And the, the travel, the travel industry is a multi-billion dollar industry today. Nem beszélve arról, hogy az egész utazásipar, a turizmus az egy sok milliárd dolláros üzletágá fejlődik. So we, so we see in this prophecy being fulfilled right before our eyes. Tehát a saját szemünk láttára töltődik be, vagy teljesedik be az a profécia. And he also said not only would in the time of the end would people run to and fro or world travel, but that knowledge knowledge shall be increased. Ugyanez a profécia azt is mondja, hogy megnövekszik a tudás a vég idején. And again, look at 1900. Look at the knowledge of mankind in 1900. Gondoljatok vissza, mit milyen ismeretek birtokában volt az emberiség az 1900-as évek elején? I mean, they didn't even have the automobile. Még nem is ismerték az um, automobilt. The, the technology was éppen, hogy csak very a technológia ancient. éppen, tehát ma már kőkorszaki technológiának tűnhet a mi szemünkkel nézve az, amivel But, az emberek az 1900-as évek elején. But just look at today in 2012. Look at the last century. Look how much knowledge has been increased. Nézd meg, hogy az ember ismeretanyaga csak az elmúlt száz évben milyen hatalmasat nőtt. Man, they put a man on the moon. You have weapons that can blow up the whole world. Fölköltük az embert a holdra. Föl tudnák robbantani az egész bolygót, olyan fegyvereink vannak. We, we have the uh, computers, we have the internet. Komputerekkel dolgozunk, be vagyunk kötve az internettel az egész világba. So the total sum of man's knowledge is doubles every two to three years now. Azt mondják, hogy az emberi ismeretanyag Ma már ott tart, hogy két-három évente megduplázódik. And is expected to double every year in the very near future. Azt mondják, hogy hamarosan ott fogunk tartani, ez így megy tovább, hogy évente fog megduplázódni az a tudás, ami az ember birtokában van. Okay, so let's uh, let's skip distressive nations and go on because of our time. Jó, most akkor um, itt a, a nemzetek szorongásán gyorsan átfutunk, mert kevés az időnk. And another major sign of the end is uh, Matthew 24:14. Egy másik nagyon fontos eh, jele a végső időknek az Máté 14, 14 20, bocsánat, Máté 24. fejezetéből a 14. vers, és az Isten országának ez az evangéliuma hirdetetik majd az egész világon, bizonságú minden népnek, és akkor jön el a vég. Right? So never in the history of the world has the gospel been preached in all the world as it a világ is történetében soha nem hirdetetett az evangélium olyan széles körben, mint ma. Through television, radio, televízióban, rádióban, the internet, az interneten, We have an end time website, and we're getting 75,000 visits a month. Mi is nemrég indítottunk egy az időkjelei.hu weblapot, és a múlt hónapban már 75 ezer látogatója volt ennek so, the, the message, the end time message is a getting out. A időknek az üzenete, az bizony hirdetetik az egész világ hajt. Now, there are Quite a few more signs of the times, signs of the end, but we just wanted to cover a few. Nagyon sok más jele van a végső időknek, de csak And egy pár alapvetőt szeretünk volna most röviden átvenni. The next topic we'd like to cover is the coming world government. A, kö a következő téma, amit szeretnénk átvenni, az a küszöbön álló egységes világkormány, amiről a Biblia beszél. And the rise of the world leader The Antichrist. Az Antikrisztusnak nevezett világvezetőnek a hatalomra lépése. I mean, you, you turn on the news today, and what we're seeing, we're seeing war. Amikor már valaki bekapcsolja a tévét, nem lát egyebet, mint háborúkat. Economic collapse. Gazdasági összeomlást. Disasters. Katasztrófákat. And threat of terrorism or, te or terrorism. És a terrorizmusnak a fenyegetése. And this, this is creating chaos Ez in the world. Káoszt igyekszik kreálni a világban, ahol élünk. And this chaos and what we see happening in Europe, és ez a economic látunk, situation, itt Európában is a gazdasági helyzettel. What we see happening in America with their debt and the US dollar, meg amit látunk az Egyesült Államoknak a tovább már fokozhatatlan eladósodottságában és a dollár hamaros megrendülésében. They, the, the top elite are creating this chaos so they can bring in a new world government. A világot a háttérből irányító uh, árnyékhatalom, aki valójában a szálakat igazgatja, éppen ennek uh, a káosznak a ter, uh, kreálásában érdekelt, hogy mire teljesen nagy zűrzavar válik, addigra akkor előlépesen az ő emberük, aki majd szépen megoldja a gondokat a világon. And this is happening as we speak. Ez most is zajlik, miközben erről beszélünk. The euro is on the verge of collapse. Greece is a, uh, Maga az eurozóna összeomlás szélén áll. Tudjuk jól, hogy a görögöknek lehetetlenné vált a visszafizetése. You have annak Spain, a rengeteg pénzek, amit Spain, Italy, Portugal are broke. Spanyolok, a, az olaszok, a portugálok gyakorlatilag tönkrementek már. Ireland, Iceland are in the same predicament. Izland ugyanígy néz ki. France is in trouble, England's in trouble, everybody. is vannak, az angolok is. And the United States is, is, just in bad shape as Europe. They're, they're debt now as what? Uh, 16, 15 trillion dollars, America's in debt. Ha lehet, még nagyobb bajban van, mint Európa, mert most már több mint 15 ezer milliárd dollár az adósságuk. So what we're going to see, we're going to... Jelenti, we're going to see, we're going to see an economic worldwide collapse as we had in 1929 and through the 30s. This, this is coming. Ahogy az 1929-es évben és 30-es évben megtörtént egy nagy gazdasági összeomlás, ennek a küszöbén állunk most. 2008 and 2009 was just a dress rehearsal. Tulajdonképpen a 2008-as események az csak egy próbája volt mindennek, ami jön. But probably this year or next year, Valószínű, I think we're going to see a major economic worldwide collapse. Már az idén, vagy legkésőbb jövőre a saját szemünkkel fogjuk látni összeomlani a, a világnak a gazdasági rendszer. And we're going to see the uh, nations give up their sovereignty to the better of a world government. Látni fogjuk azt, amit már most is látunk, hogy az, a nemzetek letérdelnek, odadják a világkormánynak a szuverenitásukat, az önállóságukat, és kénytelenek lesznek behódolni egy világot. And the, and the reason they want to they want to crash the US dollar, they want to crash the euro. És azért szeretnék beomlasztani mind az Egyesült Államok, az USA dollárt és az eurót is. Is because they want to bring a new worldwide currency. Hogy egy új globális pénznemet And this, this information is appearing just about daily in the news. Aki figyeli a híreket, az naponta vehet erről hírt, hogy elfelé tart a világ, ez már kimondott célja a világ irányító. So there is a new world order or a new world government, whatever you want to call it. Tehát egy, it is it is putting, being put in place. Egy now. új világrend felé robogunk, ezt már építik a színfalak mögött. Egy világkormány, egy új, amit úgy hívnak, egy új világrend felállításán fáradoznak. And along with that, uh, coming along with the world government will be the rise of the coming Antichrist. És ahogy ez az új világrend majd hatalomra lép, ennek lesz a vezetője az Antikrisztus. Daniel 11 chapter 11, verse 21 and 24 gives us a, an idea how the Antichrist will rise to power. Dániel 11. fejezetében a 21-es és a 24-es vers utal arra, hogy hogyan fog hatalomra kerülni ez az úgynevezett világvezető, az Antikrisztus. Yeah, 21 and 24. És ennek helyébe, már hogy az, ut- az utolsó király, egy utálatos áll, akire nem teszik az ország ékességét, hanem alattomban jő, és hízelkedéssel jut az országhoz. Ne csajon meg titeket senki semmiképpen. Alattomban még az ország gazdagabb részeibe is behatol, és azt cselekszi, amit nem cselekedtek sem az ő atyái, sem atyáinak atyái, zsákmányt, prédát és gazdagságot tékozol előlük, és az erőségek ellen is cseltkohol, de csak egy ideig. So as you see, so what's the stage is being set. Now we're having economic riots. Uh, probably a major war will transpire in the Middle East. Látjuk, hogy a színpadot már fölállították, a gazdasági összeomlás ennek a hátteréhez kell, More disasters. További katasztrófák jönnek majd. We're going to see riots in New York and in major cities in America and other European countries. Zavargások fognak kitörni szerte a világon. A gazdasági összeomlás eredményeként valószínűleg New Yorkban, people, Amerikában is olyan dolgokat fogunk látni, amikhez nem vagyunk hozzászokva. People are going to be desperate. Az emberek kétségbe esettek lesznek. As they see their, their world, their financial situation falling apart. Ahogy látják, hogy körülöttük a világ, amit a biztonságosnak hisztek, kezd szétesni, szétesik a gazdasági rendszer. And then here comes the world government and the antichrist as the saviors. Ekkor lép majd a hatalomra az Antikrisztus, az új világkormánynak a fejeként, mint egy messiás, mint a megváltó. And how does he come in? It says in the Bible that he's coming in peaceably. És azt mondja a Biblia nekünk, hogy békében. And alattomban jön. And he went through lying flatteries. És hogy olvastuk, kinek eljövetele a sátán ereje által van, a hazugság minden hatalmával, jeleivel és csodáival. And When you look at, for example, the, the demonstrations that we see in Greece and Spain and in the United States with Occupy Wall Street. Ha látjuk ezeket a tüntetéseket a hírekben, ugye, hogy a görögök protestálnak, törnek, zúznak, a spanyolok, az olaszok, ahogy New Yorkban elindult ez az Occupy Wall Street movement, ugye, hogy mindent say, lefoglalnak, tereket megszállják, egyebek. They say it's the 1% who's got all the money, right? Ugye, We azt, that every azt írják Uh, a transzparensekre, hogy mi vagyunk a 99 százalék, és elegünk van abban, hogy az 1 nál a pénz és a hatalom. But Daniel 11:24, verse 24 gives us the Antichrist economic policy. De mi érdekes, hogy tudhatjuk Dániel 11.24-ből, hogy mi lesz az Antikrisztusnak a gazdasági elképzelése, milyen gazdasági rendszert fog bevezetni ő majd az utolsó időkben. He says that the, the Antichrist says he shall scatter among them, in other words, he'll scatter among the people the prey, the spoil, and the riches. So he's gonna, the Antichrist will share the wealth. Még az ország gazdagabb részeibe is behatol, és zsákmányt, prédát, gazdagságot tékozol előlük, az újabb fordítások szerint szétosztogatja a javakat, tehát látnivaló, hogy ő majd ennek a mozgalomnak az élére fog állni, ahol ő majd elveszi az egy százaléktól, ami van, és attól lesz olyan népszerű, hogy a 99% százalék között szétosztja a javakat. So the people are young, share the wealth. The Antichrist will come along and say, okay. Ugye, mert az emberek az amellett protestálnak, and... hogy nekünk ide a pénzt a 99 százaléknak, ki vagyunk zsákmájolva, teljesen jogosan mondják ezt. Ennek az élére nagyon könnyen az élére állhat az Antichrist, and... mondja, hogy jó, én akkor ezt majd megcsinálom. Elveszem tőlük, és szétosztom nektek. And this will make him popular amongst the young people. Gondoljátok, hogy ez milyen népszerűvé fogja őt azonnal tenni. A fiatalok so között is. Very deceptive. And of course we'll szóval see in a minute a he's going to solve. hatalmas hitetés lesz. He'll also help to solve the Middle East crisis that we read Uh, constantly daily in the news. Ő lesz az, aki egyébként meg fogja oldani a megoldhatatlanak látszó közelkeleti válságot is. But of course we know his true colors because in 2 Thessalonians 2:9 it describes what the Antichrist is going to be like and where he's getting his power. De mi tudjuk pontosan, hogy kinek ne dőljünk be. Második Tesszalonika 2.9-ből tudjuk azt, hogy kinek az erejével jön, ki áll a hátterében az ő eljövetelének, mégpedig a sátán ereje által van az ő eljövetele, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival. So he's going to come on the scene peaceably, lying wonders, great deception to flatter people to follow him, to worship him. fog jönni, hazudozni fog, félrevezet és elhitet. And uh, so this this is what's transpiring even now through the chaos. We haven't gone through Ez total chaos most. yet, but this is this is coming. Még nem alakult ki a káosz, de élezzük az előjeleit. Ennek now, a küszöbén állunk. Now, did you know the Bible? The Bible said that there would be seven world governments before Jesus came back. Tudtátok azt, hogy a Bibliát ismerők tudják a világtörténelemből azt, hogy összesen hét világbirodalom van összesen az emberi történelem alatt. Okay, let's look at uh, Revelation uh, chapter 7, verse 9 and 10. Nézzük meg jelenések könyvéből a 17. fejezetből a 9. és a 10. verset. Király is hét van, az öte elesett, és az egyik van, a másik még el nem jött, és amikor eljő, kevés ideig kell annak megmaradni. Okay, so uh, mountain in the Bible many times is symbolic of a empire or a kingdom. De ez a fejezet hét hegyről beszél, de tudjuk a Bibliából, hogy nagyon gyakran, amikor a Biblia hegyekről beszél, az királyságokról, birodalmakról beszél. And John was receiving a prophecy around 90-95 AD. János apostol Krisztus után 90-ben kapta ezt a proféciát Patmos szigetén. He was told that there would be seven empires or seven great kingdoms. És tudtára adatik ebben a proféciában, hogy összesen hét nagy birodalom lesz összesen a világ történelmében. Now he's told that five of these great empires had already come and fallen. Five were fallen, it says. Profécia azt mondja uh, Jánosnak, hogy az öte elesett. Magyarul öt már volt, és vége is. And through uh, biblical history as well as secular history, we know the first world empire és was nem csak a Bibliából, hanem a világi történelmből, a történelmi tanulmányainkból ismerhetjük, hogy hogyan alakultak egymás után a the second, világbirodalmak. The second empire, first one was Egypt. Az első birodalom, hogy tudjuk, Egyiptom volt. The second world empire was Assyria. A második Assyria. Then the third empire was Babylon. A harmadik Babylon. The fourth kingdom or empire was the Medo Persia. A negyedik világbirodalom a Méd Perzsa, aki leigázta Babylon. And the fifth kingdom was the Grecian az ötödik Kingdom pedig under Alexander the Great. a Nagy Sándor vezette nagy görög birodalom, aki leigázta a métperzsákat. So those were the Lord considered those five major kingdoms Tehát az, that had come and az gone. Úr ezeket úgy írja le Jánosnak, hogy öte volt és elesett. And then, Ami az, úr, az urat illeti, odáig azok voltak, elmúltak, ötének vége elesett. And, when, and then John was told that one is, in other words, right now there is a major empire. Who was, what empire did John live in? Azt mondja, hogy egy pedig még van. When he received this prophecy, what, melyik, if, what vajon melyik az, amelyikről azt mondja a professzia, hogy még van? Melyik az a birodalom, amiben yeah. János él? It was the Roman Empire. So a római what is birodalom. at the time that John received this prophecy? Pontosan. Az van, amiben még él János a profécia idején. But then it goes on to say, but the other, the seventh one has not yet come. És azt mondja, hogy a hetedik még nem jött el. And when it cometh, it must continue for a very short space for De amikor eljön a hetedik, az az utolsó, akkor csak rövid ideig kell annak megmaradni. So after the Roman Empire, that was the sixth major empire. What empire followed Rome? akkor hagyd kérdezzem tőletek, ha a hatodik volt a római nagy birodalom, milyen világbirodalom kellett, volt Róma bukása után, ami az egész világot tudta egyben uralni? A mai napig. Well, when Rome fell, amikor Róma megbukott, there has not been a world government, there has not been a global Róma bukása empire. óta nem volt még olyan birodalom, ami az ismert világot teljesen dominálta. I mean, after Rome fell, okay, we had, you know, Spanish Empire, Mondhatjátok, the Portuguese igen, Empire. Voltak a spanyolok, a portugálok. We, we, we had great, Nazi. igen, a nácik. We had Great Britain volt a, a, a koloniális időszaka a Nagy-Britanniának, volt sok nagy birodalom, ami egymással rivalizált, igyekezett uralni a világot. The ezek egymás mellett léteztek, de a hetedik, ami az egészet egyszerre fogja uralni, az még nem érkezett el. So we've had six previous world empires, but the Antichrist empire is rising now, but it's not yet in place. Már túl vagyunk, azok elmúltak, és tudjuk, hogy még egy van hátra, ezt az Antikrisztus fogja majd vezetni, de ez még csak most jön. Now these former empires ruled for hundreds of years, like the, Rome, the Roman Empire was in existence basically for a thousand years, they tudjuk, say. hogy ezek a volt világ, világbirodalmak relatív hosszú ideig léteztek. Például maga Róma ezer évig állt fent. But it's saying that this seventh empire, the, right, the Antichrist empire, is only going to continue for a short space. Ehhez képest mondja nekünk ez a tizedik vers a tizenhetedik fejezetben, hogy amikor az utolsó eljönnek rövid ideig kell megmaradnia, tehát relatíve rövid ideig ahhoz képest, amilyen hosszú a többi volt. And we know that that short space that the rule of the antichrist will be for seven years and we'll cover that in a minute. És tudjuk azt, hogy az a rövid az annyit jelent, hogy 7 év. Tudjuk azt, hogy az antikrisztusnak 7 év adatott arra, hogy megcsinálja, amit akar. Okay, but let's now let's look at some of the news clips about the world government from famous people. Just Nézzük, hogy a, milyen hírek uh, jelentek meg nemrégiben. Híres emberek hogyan beszélnek az új világrendről. The former uh, chancellor of uh, uh, England, Gordon Brown, he made the comment. Gordon Brown, ugye, az előző angol uh, miniszterelnök azt mondta, He said, challenges are birth pangs of a new world order. Hogy ezek a kihívásokkal, amivel szembenéz a világ, ez, ez az új világrendnek a szülési fájdalmai, születési fájdalmai. Notice they used the word birth pangs in this one. Érdekes, hogy szó szerint ugyanazt a szót használta, amit a görög eredeti Biblia, amit Máté 24.8-ban maga Jézus mondott, hogy ezek a szülési fájdalmai egy újnak. And then the famous, respectable Financial Times editor a Financial Times, ami az egyik legnagyobb gazdasági lap, azt írta, admits that there's an agenda for dictatorial world government. Igenis, van egy szándék, egy diktatórikus világkormány létrehozatala. And Gorbachev, maga Gorbachev is, a new world order developing. Látja, hogy kezd kialakulni végre valahára az egységes világra. And along with the coming world government, they already have a world currency. It's already. És gyakorlatilag már készen áll az az egységes ö, ö, valuta, ami az új világrendnek a pénze lesz. There you see, there's the former, uh, well, it's probably after today he won't be the president. Azt hiszem, hogy a mai nap után őt But, már nem uh, hívhatjuk az orosz elnöknek. Putin még mai napig uh, a, ugye Putyin megelőzően Medvegyev volt, úgy tűnik, hogy most megint But a Putyin Medvedev was holding a new world currency. De a Medvegyev mutatta be tavaly Olaszországban, hogy ez lesz az új világpénz. And people will, the governments, nations will not want to give up their sovereignty to have a new currency unless they, the people of those countries are brought to their knees economically. Then they're going to say, a legtöbb okay. nemzetben annyi öntudat van, hogy nem adná fel a szuverenitását, nem rendelné magá alá egy világkormánynak, ha csak előtte nem kényszerítenék térdre gazdaságilag, és ennek vagyunk a szemtanúi. And I'll tell you in a little bit uh, why this new world currency is very important because it's going to be, play a major role in the coming 666 Mark of the Beast fogjuk azt, hogy implant. Miért van olyan kulcsfontosságú szerepe ennek az egységes világvalutának, mert ezen keresztül fogjuk tudni megérteni majd a Fenevad számára vonatkozó proféciát, ami a 666-ról szól. Because they can't set up a, a good, efficient, worldwide buy and sell system where you receive a mark in your right hand or in your forehead you have to have a world currency to Mert implement it. Anélkül, hogy egy egységes világvalutát nevezetnének be, anélkül nagyon nehéz nekik egy hatékony, olyan gazdasági, <clears throat> egy olyan gazdasági globális rendszert létrehozni, amiben az eladás és a vétel mindenkinek ugyanazon a módsz, ugyanazzal a módszerrel fog működni. Okay, so the third sign, okay, we saw that was the rise of the world government, the rise of the Antichrist. Now, point number three is the signing of the covenant. A következő jel, ami nagyon fontos, és erről tudhatunk, ami az Antikrisztus hatalomra kerülése és az egységes világkormány megjelenése után következik, az, amit úgy hívunk, hogy a szövetség aláírása. Did you read the verse? Daniel 9:27. Ez Dániel 9. fejezetének a 27. versében találhatjuk, és az Antikrisztus egy héten, tehát egy hét éven át sokakkal megerősíti a szövetséget. Köszönöm szépen. So when the Antichrist, whoever he is, az Antikrisztus, aki még nem tudjuk, hogy kicsoda. We, we don't know who he is at this point in time. Most még nem tudhatjuk, hogy ő ki. I believe he is alive and working behind the scenes for Hiszem sure. az, hogy él, és a színfalak mögött már munkálkodik. But we, we don't know who he is. De még nem tudjuk, hogy ki. Some, some Bible scholars believe that you know, like you hear so much about 2012 and the yeah. man calendar, Sokakat, the world's going to end, blah, blah, blah. beszélnek arról, hogy a 2012, meg a maja naptár vége, meg a világ vége, ilyeneket szoktak mondani. But of course we know from Bible prophecy tudjuk, that's not going to happen. Mi jobban tudjuk, hogy mi a helyzet, mert is a Bibliát, tehát tudjuk, hogy 2012-ben bizonyosan nem lesz még Some vége. Bible scholars believe that de 2012, it's not going to be the end of the world. Sok biblia kutató egyetért abban, hogy ugyan a 2012-es év nem lesz a világ vége. But we, yeah. we may possibly see major changes in the world this year. Nagyon major changes. óriási változásokat fogunk látni saját szemünkkel ebben az évben. Many, the Lord's showing different pastures, different Bible prophecy teachers that this could be 2012 could be a year They're calling it the year of confusion nagyon sok, and chaos. Nagyon sok uh, pásztor, bibliakutató kapta egymástól független azokat a proféciákat, hogy a 2012-es év az a zűrzavar éve lesz. So maybe 2000, 2012 is not the end, but who knows? Maybe it's the beginning of the end. Nem a vég, de a vég kezdet. In other words, we will see the world government coming on the scene. Előfordulhat, hogy megláthatjuk ezt a világkormányt színre lépni. And maybe we'll see major changes. I don't know. És valószínű, hogy hatalmas változásokat we fog látni. Előre most nem tudom megmondani. To watch and see how the current a legjobb, amit tehetünk. Figyelünk, nyitva tartjuk a szemünket, és nézzük, hogy mi teljesül be abból, amit Jézus ígért. But I think it has the potential where we'll, we will see chaos, we will see confusion, De and we're going to see major changes a lehetősége in igen, the world. igen megvan annak, hogy ebben az évben hatalmas horderejű változásokat lássunk a világ színpadán. But also, the big part of the solution for the chaos and the confusion that will eventually come As the Antichrist will sign a seven-year covenant. globális méretű lesz a káosz, az űrzavar, ennek megfelelően globális méretű megoldással fognak előállni, aki majd az Antikrisztus lesz. I think when this happens, whenever it happens, we don't know when that's going to happen at this point in time. Most még nem tudjuk pontosan az ő színre lépésének az idejét. But we do know when the Antichrist confirms the covenant, when he signs the agreement, it starts the last seven years. Azt viszont tudjuk Dániel 9.27-ből, hogy amikor színre lép az Antikrisztus, akkor az ő uralkodásának a kezdetén alá fog írni egy szerződést, és ettől a szerződés aláírásától számítva 7 év adatot neki. And that's when the seventh head kicks in. That's when he confirms that covenant. Then comes the seventh head, the world government, and he's going to continue for that short space or seven years. Akkor veszi kezdetét az a hetedik világbirodalom, amiről azt mondja a Biblia, hogy kevés ideig kell annak megtartatnia. So that's an event we're looking for. Because when, the, when he signs the covenant, then then a lot of time prophecy come in, comes into play regarding what's going to happen and amikor, aláír, the timing amikor of it. majd a az akkor egy csomó profécia időzítője elkezd ketyegni, mert onnantól kezdve vissza tudunk számolni egy csomó olyan dolgot, amire előre megtanított minket a Biblia. Now this this covenant it'll, it'll probably be a part of it will be a peace treaty for the Middle East. Ez a szövetség valószínű részben tartalmazni fogja a közelkeleti konfliktusnak a megoldását, a lezárását. I, I think it'll be a peace treaty now. Having said that, if they have a war in the Middle East this year, whether this would be the peace treaty, I don't know. Az, hogyha most kitör egy háború az idén a közel-keleten, és azt lezárják egy békével, azt nem tudom most megmondani, hogy az azonos lesz-e ezzel a szövetséggel. But I, but Ezt nem I lehet think, még megmondani. I think the, the covenant will play a major role in resolving a lot of the Middle East issues like Jerusalem, the Temple Mount. Azt azért sejthetjük, hogy ez a szerződés, ennek a szerződésnek az aláírása egy csomó olyan megoldhatatlannak látszó problémát rendbe fog tenni, mint például Jeruzsálem megosztása, a Morája-hegyi templomnak az újjáépítése és az egész megosztott izraeli helyzetet, jeruzsálemi helyzetet rendezni fogja. Daniel 11:28 and verse 30 also talk about this covenant. It's basically called a religious covenant. Olvashatjuk Dániel 11. fejezetében a 28-as versből, hogy ez egy szent szövetség, tehát ebből gyaníthatjuk, hogy ez egy vallási jellegű szövetség is lesz egyben. Szóval, azért visszatér az ő földére nagy gazdagsággal, de az ő szíve a szent szövetség, ez a bizonyos szövetség ellen van, és ellene tesz, és újra visszatér az ő földjére, mert kiteus hajók jönnek ellene, és megjed, és visszatér, és dühöng a Szent Szövetség ellen, és cselekszik ellene, és visszatér, és ügyel azokra, akik elhagyják a Szent Szövetséget. Right, so not only will Not only will it be a peace pact that will resolve the Middle East crisis as far as war, but it, it will also resolve, they're going to come to an agreement and compromise on the issue of Jerusalem. There'll be an agreement Valószínű, hogy ez nem csak egy a háborúkat lezáró ö, békeszerződés lesz, hanem a kialakult rendezetlen helyzet lezárását is hozni fogja ez a bizonyos szövetség. And szerződés. what the scriptures or the Bible prophecy tells us is that the, the, the Jews will be allowed to rebuild their temple on Mount Moriah. Tudjuk azt, hogy ez a szerződés fogja lehetővé tenni Izrael népének azt, hogy újjáépítsék harmadszorra is az Úr templomát a Moriah hegyen. As you may recall, the first temple was built under the supervision of Solomon. Talán emlékeztek, az első templomot Salamon építette még. And uh, it was destroyed by the Babylonian Empire under amit a Nebuchadnezzar. Uh, Nabukodonozor uh, uralkodása alatt romboltak le. And then uh, it was rebuilt. Cyrus allowed the Jews to return back to Jerusalem after the captivity was hogy Cyrus idejében engedte meg uh, a zsidóknak, hogy visszatérjenek és másodszor újraépítsék a templomot. And they rebuilt the temple a second time, which was completed around 516 BC. Krisztus előtt 516-ban fejezték be a második templomnak a felépítését. So that was the second temple, but then, Az volt a második templom, tudjátok. In 30 AD, when uh, the disciples came unto Jesus. Emlékeztek, harmadik, hogy mi lett ennek a templomnak a sorsa, amikor oda mentek a tanítványok Krisztushoz, they Máté 24-ben. They were talking about the temple, and Jesus said, there will not be left one stone upon another that should not be thrown down. És mit mondott Jézus? Bizony mondom, nem lesz egy kő amit szeretne, ami and, le nem romboltatna and that ebből was a másodikból. In, that was in 30 AD and 70 AD, 40 years later after Jesus prophesied that, the, the Romans mondta, raised the temple to the ground. És ezt a, ezt a proféciát 70-ben teljesítették be a római légiók, amikor teljesen megsemmisítették a templomot. So since 70 AD, the Jewish people have never had a temple. Krisztus után 70 óta a zsidóknak nincs temploma. And the, uh, one of the what you probably already know, one of the big practices of having a temple is that they would offer blood sacrifice of animals. Tudjátok, hogy az egyik legfontosabb On rituálé, amit a zsidók az oltáron eh, vég, véghez vittek, ugye minden alkalommal, amíg megvolt a templomuk, az a véráldozat volt. So since 70 AD, that was suspended. They, they have not had their temple or their daily sacrifices. 70 óta ezt az áldozatot nem mutatják be a zsidók, mert nincsen meg a templom helye hozzá, az oltár, ahol ezt be lehetne mutatni. But Bible prophecy tells us that the temple is going to be rebuilt a third time. A bibliai proféciából viszont tudhatjuk, hogy az utolsó időkben még egyszer, harmadszor újjá fog épülni ez a templom. And they will revive their ancient, ancient ritual of animal sacrifice. És nem csak, hogy újjáépül a templom, hanem folytatni fogják újra ennyi idő elteltével a véráldozatok bemutatását. And they, if you've seen in the news, they already have the materials pre-fabricated pre fabricated in warehouses throughout Israel. Ez a profécia, ennek a proféciának a beteljesülése már annyira küszöbön áll, hogy Izraelben ennek az új templomnak az építőanyagai az oltárral mindennel együtt hatalmas raktárakban készen állnak, csak arra várnak, hogy elkezdődjön az építkezés. And the priests have already been trained to do the daily sacrifice. Olyannyira, hogy már kiválasztották az Áronnak a vérvonalából azokat a papokat, akik ezeket az véráldozatokat be fogják mutatni. And they were able to trace back, because you have, there was the, uh, during Moses' day when they started this, it was uh, the uh, Aaron's tribe that You had to be hooked up to Aaron's uh, genealogy. Mózes idejére eredezik vissza a véráldozat bemutatása, és Áronnak a magvából származtak azok a papok, and, akik jogosultak voltak a véráldozat bemutatására. Templom. According to what I read in the news, they were able to actually do this. How? I don't know, az, but they Én nem tudom, hogy hogyan számolták ezt vissza. Minden esetre Jeruzsálemben visszakeresték a családfákból, hogy kik azok, akik ebbe a vérvonalba tartoznak, és ezeket a papokat már ki is képezték arra, hogy hogyan kell ezeket a véráldozatokat bemutatni. And the, the temple attendants, they're already ready and trained. És minden, tehát a személyzet kész van, kiképezve, készen állnak. They have all the paraphernalia ready. A kegytárgyakat mind rekonstruálták az eredeti leírások alapján, ugyanazokkal az edényekkel, késekkel, egyebekkel. And in August 2009, the Temple Institute began to lay the cornerstone of the altar. És van egy ö, olyan ö, szervezet, amit úgy hívnak, hogy a Templom Intézet, aki 2009-ben már elkezdték az oltár megépítését. And the institute plans on bringing the altar to its proper place on the Temple Mount. Az ő elképzelésük szerint is rebuilt. Már el is készítik előre az oltárt, hogy amikor megépül a templom, akkor azt egyben be tudják helyezni oda. So this and I, this is why I personally believe, in my opinion, that we're getting close to the covenant because we see the temple is ez, ez ready a, to be uh, a, to re, be rebuilt. A magánvéleményem, de mindezeket látva erős a meggyőződésem, hogy a szövetség aláírása most már nagyon küszöbön állhat, ha ilyen közel állnak Jeruzsálemben az új templom megépítéséhez. So it uh, could be very close, but the problem, of course, the problem right now is that on Mount Moriah you have the Mosque of Omar. Csak ugye tudjátok, hogy jelenleg az a probléma, hogy a templomhegyen a, a muzulmánoknak ott áll a dómja. And some uh, of the Jewish, uh, what do you call it, geologists, they say, well, you know, you have to blow up or burn down the dome of the rock in order to build the az temple. Volt a, uh, probléma, hogy uh, azt mondták, hogy éppen ott áll ez a uh, dóm, ahol a templomnak kéne állnia. Tehát azt mondták, hogy ezt előbb le kéne rombolni ahhoz, hogy föl tudjuk építeni. But other geologists are claiming that actually the temple was you know, a few fejlemény. yards to, away from it. So geológusok rájöttek arra, hogy nem is egészen itt állt, hanem egy picit arrébb, tehát most már előfordulhat az, hogy a dóm lerombolása nélkül is meg lehet építeni a templomot. So whether the dome of the rock is going to come down some way or they're going to rebuild it with over to the right convincing that's where it was, then you will have both standing side by side. I don't know what nem, will happen. Nem tudjuk megmondani pontosan, hogy le fogják-e rombolni, ez nyilván komoly konfliktusokat okozna az arabokkal, de az is előfordulhat, hogy egyszerűen csak megépítik mellett. But I do know this. According, to, tudom, according to Bible prophecy, the temple will be rebuilt. A bibliai proféciából azt tudhatjuk, hogy újjá fogják építeni a templomot. So there you see, so the, you have the covenant, there's a compromise between the Palestinian and, and the Israelis. They're going to be allowed to, the Israelis will be allowed to rebuild their third temple. Tehát egy megállapodás fog születni, egy kompromisszumot fognak kötni. Resume their daily sacrifice. Ki fognak egyezni a zsidókkal, Mindenkinek meg lehet a saját have, temploma. They'll probably make Jerusalem an open city, an international city to accommodate the Christians, the Jews and the, and the Muslims. És Izrael egy nemzetközi várossá lesz nyilvánítva, ahol mind a keresztények, mind a muzulmánok és a zsidók is fővárosuknak vallási fővárosuknak tekintetik Jeruzsálemet. So so they, they will have some sort of temporary solution. Tehát valamiféle átmeneti megoldásra fognak jutni, hogy ezt létrehozhassák. Okay, so here, so we see the picture. They, they have a, a peace agreement. It's a religious covenant. Tehát Jews látjuk, rebuild their temple. egy szerződés, valószínűleg egy békeszerződés lesz, ami egyben egy vallásszerződés is lesz, aminek következtében újraépíthető lesz they a templom. Res, resume their uh, daily sacrifice ritual aminek eredményeként majd újra folytatják a véráldozatokat, a napi, napi áldozatot. And things seem to be going very well. És látszólag minden rendben fog menni. But Then, if we look further into Daniel 9:27b, de ha tovább olvasjuk Dániel 9. fejezetéből a 27-es verset, a második része azt mondja a versnek, hogy de a hét év felén az Antikrisztus véget vet a véres áldozatnak és az étel áldozatnak, és utálatosságok szárnyán pusztít, míg az enyészet, ami elhatároztatott, a pusztítóra szakad. right, so he'll, the Antichrist in the middle of the seven years after the first three and a half years. Tehát az Antikrisztus ennek a hét éves uralkodásnak a közepén megszegi a szerződést, tehát három és fél év eltelte után megszegi. So at the beginning, like Probably most of the nations of the world will cooperate with the Antichrist. Az ő uralkodásának az első három és fél évben valószínű, hogy a nemzetek nagy része együtt fog működni vele. They will consider him a political and economic savior. Mert egy politikai és egy gazdasági megváltó szerepében fog tetszelegni. But halfway through the seven years he'll show his true color. Mégis csak kimutatja a foga fogafehérjét a három és fél eltelt után. And he'll revoke the, the peace pact that he signed. És azt a békeszerződést, uh, ezt a megállapodást felrúgja, megszegi. Okay, so, so and then that's when he has nations will begin to some nations will begin to fight him, they won't agree with him. Innentől kezdve by nehezebbé válik a helyzete, mert lesznek olyan nemzetek, akik nem fogják őt imádni és követni. Ezekkel folyamatos csatái lesznek. But Daniel 11:45 says the Antichrist is going to set up his headquarters in the temple on Mount Moriah, Daniel 11:45. Tudjuk jelenések Dániel 11:45-ből, hogy az Antikrisztus az ő főhadi szállását Jeruzsálemben fogja a templomban fölállítani. And also 2 Thessalonians 2, uh, 3 and 4. Második Tesszalonika 2, 3, 4-ből pedig tudjuk azt, hogy ne csaljon meg titeket senki semmiképpen, mert nem jön el az addig, Végén bekövetkezik előbb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia, aki elleneveti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek, vagy Isten tiszteletre méltónak mondatik annyira, hogy maga ül be, mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát. So here the Antichrist now he's he's sitting in the temple of God tehát látjátok, And he's saying that he is God, worship him. Az Isten templomába beül, és azt fogja a nemzetektől követelni, hogy engem imádjatok Istenként. And so at this point in time, he, he abolishes all religion. Ezen a ponton minden vallást, minden más vallást megtilt. Whether you're, whether you're a Christian, Mindegy, a Muslim, keresztény vagy, vagy muzulmán, Bahai, Buddha, Bahai, vagy buddhista. It's all, it all goes. Mindennek vége. Az ő terve szerint ezek illegális fognak válni. Legalábbis ezt fogja próbálni elérni. Because now he's sitting in the temple of God, Mert most ül az Isten templomában, Istenként mutogatva magán, mintha ő lenne az. Right? And what did, what did Lucifer, what did Satan, what was he always wanted? És mit akart Lucifer? Mi volt az ő bukásának az oka? Mi az, amit ő kezdettől fogva akart? He fell from power because Miért bukott meg? he wanted to be God. Miért esett ki a hatalomból, a kegyelemből? Mert he's, ő akart lenni Isten. So he's going to be living that out through the Antichrist. Tehát itt van a végidőben megadatik Lucifernek, hogy kiélje magát az Antikrisztuson keresztül, és ő uralkodjon a földön, és azt követel népektől, hogy őt imádja. Okay, Daniel 11:31. Now this is a very key verse here because it gives more details on what the Antichrist and the world government will do in the middle of the seven years. Van egy nagyon kulcsfontosságú vers Daniel 11:31-ben azt mondja, hogy a seregek állnak fel az ő részéről, és megfertéztetik a szent helyet, az erőséget, és megszüntetik a mindennapi áldozatot, és felteszik a pusztító utálatosságot. Right? So we see here the Antichrist, he pollutes the sanctuary. Now the sanctuary is talking about the temple. Amikor azt mondja, hogy megfertészeti a szent helyet, a szent hely az az Istennek a temploma, az újjáépült Jeruzsálemi templom. And it specifically says he takes away the he takes away the daily sacrifice. Azt mondja, hogy ő oda beül és megszünteti a zsidók szertartását, a mindennapi áldozatot, a véráldozatot. And they place something in the temple or the temple mount area called the abomination of desolation, and we'll get into what that is in a minute. Föl, fölteszik, amit azt mondja a Biblia úgy hívja, pusztító utálatosságot. But Ez a templomban lesz, vagy a templom területén valahol. But first, Now we go to Matthew 24:15 and Jesus is quoting Daniel 11:31. Milyen érdekes, tudjuk Máté 24-ből, hogy Jézus maga idézte ezt a verset Dánieltől a Máté 24-ben. He is referring to this prophecy from Daniel. Read Matthew 24:15. Jézus azt mondta, mikor azért látjátok majd, hogy a pusztító utálatosság, amelyről Dániel proféta szólott, ott áll a szent helyen, aki olvassa, értse meg. Okay, so Jesus said, when you shall see the abomination of desolation, ez a pusztító utálatosság. By Daniel the prophet, which is in verse 31. Amiről Dániel beszélsz, méghozzá Dániel 11:31-ben. Standing in the holy place, which the holy place is the probably the temple or the temple mount area. Amikor látjátok, hogy ez a pusztító utálatosság ott áll a szent helyen, bent a templomban. He said, Whoso readeth, let him understand. In other words, we're supposed to understand. Jesus is warning us here. Not, he's not warning his disciples. He's warning us because we're living. Én érdekes, amit hozzátesz Krisztus, aki olvassa, értse meg. Ebből látszik, hogy ezt nem is a tanítványainak mondja, hanem annak, aki majd olvassa, akikre eljön az az idő, értse meg, hogy mit lát ott állani a szent helyen. And Matthew 24, 21, so Jesus say, when you shall see the abomination, He says, for then shall és great tribulation. mi lesz akkor, amikor ott áll ez az utálatosság? Azt mondja Jézus, mert akkor nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta mindez idáig, és nem is lesz soha. Okay, so what is this abomination of desolation that Daniel's talking about? Jesus is talking about it. It must Vajon, be very important, but Mi lehet what ez is a pusztító it? utálatosság, amiről Dániel beszélt? Nyilván valami nagyon nagy fontosságú dolog, máskülönben Jézus nem idézné maga Dániel profétát. Okay, in the book of Revelation, a jelenések könyvében the abomination of desolation is called the image of the beast, the image of the beast. Megértetjük azt, hogy mi az a pusztító utálatosság, mert a 13. fejezetben leírja ezt a bizonyos dolgot, és úgy hívja, hogy a fenevad képmása. Now the, the in Revelations 13, it, the first uh, seven verses talk about the Antichrist, the beast. A 13. fejezet első hét verse az a kifejezetten az Antikrisztusról the beszél Antichrist is referred to as the beast in Revelation 13. Fenevadnak hívja végig a fejezetben Second, az Antikrisztus. In Thessalonians 2, he's called the son of perdition, the wicked one. Második Thessalonika 2-ben úgy hívja, hogy a veszedelem fia, a bűn embere, tehát több neve is van neki. Daniel 7:8 refers to him as a little horn symbolically. Daniel 7 és 8, mint kis szar there's úgy hivatkozik rá, nagyokat szóló szája. In Revelations uh, 13, 11 through 15, it's talking about another beast that comes up, and this is referred to as the false prophet. Jelenések 13-ban beszélnek egy másik személyiségről, akit úgy ír le a Biblia, hogy a hamis próféta, aki az Antikrisztus előtt megy. And what this shows is, is that the Antichrist is a propaganda manager. Ebből tudhatjuk azt, hogy az Antikrisztusnak lesz egy propaganda menedzsere, aki előtte jár. Okay, so let's uh, read verse 13, uh, 14 uh, and 15. Ez mond a 14-es és a 15. vers. És elhiteti a földnek lakosait, hamis proféta, a jelekkel, amelyek adatának néki, hogy cselekedje, a, hogy cselekedje a fenevad az Antikrisztus előtt, azt mondván a föld lakosainak, hogy csinálják meg a fenevadnak, az Antikrisztusnak képét, aki fegyverrel megsebesítetett vala, de megelevenedett és adaték néki, hamis profétának, hogy a fenevad képében lelket adjon, és a fenevad képe szóljon is, és azt mivelje, hogy mindazok, akik nem imádják a fenevad képét, megölessenek. Okay, so um, this he that uh, does those miracles, he's, the, he's referred to as the pro, uh, false prophet. Tehát ez a bizonyos hamis proféta, aki ezeket a jeleket teszi az Antikrisztus előtt, aki elhiteti az embereket. In Re- if you look at Revelations 19:20, it says that the beast was taken and with him the false prophet. So Az, hogy ez egy külön személy, ezt egyébként jelenleg 19-ből érthetjük meg a 20-as versből, amikor eh, a végidején arról beszél, hogy és, a, és megfogaték a fenevad, és ő vele együtt a hamis próféta, tehát nyilván látszik ez egy másik személy, aki a csodákat tette ő előtte, amelyekkel elhitette azokat, akik a fenevad bélyegét felvették, és akik imádták annak képét, ők ketten, elevenen a kénkővel égő tüzes tóba vettetének. So the, the false prophet is uh, encouraging the world to build an image of the beast or an image of the Antichrist. Tehát ráveszi a föld lakóit, ez szerint a vers szerint a hamis proféta, hogy építsék meg a fenevad képmását. And this uh, image of the beast or abomination of desolation, whatever you want to call it. Fenevad képmása, vagy ahogy Dániel hívta, ez a pusztító utálatosság. He will look like the Antichrist. Az, azt mondja, hogy a fenevad képmása, tehát úgy fog kinézni, mint az Antikrisztus. He could, he could be an android or some sort of cybernetic ez representation. Lehet, hogy valamiféle android lesz, vagy valami kibernetikai megfelelője az Antikrisztusnak. With some sort of possible artificial intelligence. Valamiféle mesterséges intelligenciával ellátott készítmény. I'll tell you folks, there working on this technology now to do this. És fontos, hogy fölismerjük azt, hogy ma már létezik ez a technológia, és azon fáradoznak, hogy ezt tökéletesé Look at some of these headlines in the news that appeared in the last year. Aki követi a híreket, annak feltűnhetett tavaly. So look at here you see the uh, Japanese guy. He cloned basically. Itt, he itt van egy japán himself. professzor, aki klónozta önmagát. Will the real person please stand up? Aki mert tudja közületek mondani, hogy ki a japán professzor és ki a klónja, az emelje fel a kezét. Which one is the real guy? Melyik az igazi japán? Right, right, right. But you see, you see the technology. Igen. This is this is what they're doing. Tehát még nem tökéletes a technológia, de legalább látjátok, hogy hova tartunk. It says the uh, headline. It says, "Are we on the brink of creating a computer with a human brain?" És most már arról beszélnek, hogy most már fognak olyan komputereket készíteni, amiben egy emberi agy lesz a processzor. And also another clip, it says IBM egy új unveils chips that mimic the human brain. Olyan, az IBM olyan csipeken ö, dolgozik, amik mimikálni tudják, utánozzák az emberi agynak a gondolkozását. And another headline says scientists scientists have successfully implant chip that controls the brain allowing thoughts memory and behavior to be transferred from one brain to another. Egy másik terület, amin kutatnak pedig az az, hogy most már be tudnak építeni csippet az agyba, amin keresztül olvasni tudják valakinek a gondolatait, és nem csak olvasni, befolyásolni is tudják, és downloading, az le tudják tölteni a gondolatait valakinek a csippen keresztül. So this, Tehát, this dangerous technology, this is the thinking robot, that learns functions it was not programmed to do. Ez egy nagyon veszélyes technológia. Olyan robotokon dolgoznak ma már, aki gondolkozni tud, következésképpen tanulni tud, tehát nem csak az előre beprogramozott dolgokat tudja, hanem menet közben újakat tud tanulni. And it says team Frankenstein launch bid to build a human brain within a decade. Most már arról beszélnek, hogy létezik egy ilyen, amit úgy hívnak, hogy a Frankenstein csoport, így hívják őket, azon működnek, hogy mesterségesen tudnak létrehozni majd emberi agyat, amivel ezeket a gépeket működtetik. And they're also just in come out the last three weeks, uh, three months. They're working on technology where a person dreams, they can actually know what the person dreamt. Most már az létező technológia, hogy különböző elektródákkal az embereknek olvasni tudják az álmait, és ki tudják azt jeleníteni. And they're, they're working on technology to, to be able to control somebody's thoughts or what they're thinking. És nem csak olvasni tudják, hanem befolyásolni is az emberek a gondolkozását. And also they're using chip technology to put in their forehead to, you know, to uh, help people's memory, to give them, you know, pleasures and all kinds of things. They're working olyan, on this technology. Vannak olyan csipek is, ez egy olyan technológia, létező technológia, amivel egy homlokba ültetett csipen keresztül az illetőnek növelni lehet a memóriakapacitását, vagy esetleg olyan érzeteket lehet kelteni az agyába, amit különböző szerek beszedésével tudna csak elérni. Now here's, here's the one of the purposes of the image of the beast or the abomination of desolation because it's it's hooked up to the coming worldwide financial system. Na most ez, amit úgy hívunk, hogy a fenevad képmása, vagy a pusztító utálatosság, ez valamilyen hatalmas, nagy teljesítményű gép lesz, amire valószínűleg minden létező, tehát az utolsó gondolat, amit nem tudtam befejezni, hogy valószínű, hogy ez a nagy teljesítményű komputer, ez a fenevad képmása, ez egy olyan komputer lesz, amire az összes létező adatbázist bekötik, minden ismeretet és adatot, ami rólunk rendelkezésre áll a rendszernek. Okay, Revelations 13, 16 through 18. Now here's the connection és, with the financial system. És itt kötődik össze a gazdasági rendszerrel ez a törekvés, amit láttunk, és azt is teszi, azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezükre vagy a homlokukra bélyeget tegyenek, és hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak akinek fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma. Itt van a bölcsesség, akinek értelme van, számlálja meg a fenevad számát, mert az emberi szám és annak száma 666. Right, so here we have an economic system Tehát where olyan gazdasági helyzet fog kialakulni. egy olyan rendszerben fogunk élni, ahol nem tudsz venni, sem eladni. Possibly if the final technology is an RFID chip in your right hand or in your forehead. Nem tudjuk, hogy ez egy pontosan milyen technológia lesz. Ma úgy tűnik, hogy talán egy beültetett chip lesz, egy olyan rádiófrekvenciás azonosító csip, amit a jobb kézben vagy a homlokban helyeznek el, ami minden adatodat tartalmazza, és azt is, hogy mennyi pénzed van. Now this is, this is happening during the last three and a half years of the Great Tribulation. Ez a nagy nyomorúságnak a második három és fél évében fog megtörténni, and, már azután, hogy az Antikrisztus megszegte a szert. And this will be mandatory. És az ige szerint ez egy kötelező dolog lesz akkor. And so basically what you see is Azt that ebből, hogy You look at Tesco's, you go to the store, hogy úgy fog kinézni, ahogy ma is bemész a Tesco-ba, a szkenneren végigfuttatják, amiket vettél. And they do your, you know, whatever, you know, if you buy milk, they just and eh, then a vonalkodott ma is csak egy kis pittyentés, és már is megvan a komputer, tudja, hogy mi az, amit vettél. But what they're going to set up, where you, you you have to get a chip implant, Csak amikor mindenkire... Hand, and then you put, they're going to do that, probably that scan right on your hand. Min, amikor ezt a chipet kötelezővé teszik, akkor valószínűleg az utolsó tétel, ami átmegy a szkenner fölött, az a te kezed lesz. And they will take money from your bank account and, and will be És electronic ugye, transfer. Ahogy ez ma is történik, into Tesco ma, or whatever store you're buying from. Kártyádat teszik be a leolvasóba, és az levonja ugye azokat a digitális számokat, amiknek a fedeze ott van a bankszámládon, akkor meg majd szépen a kezedről olvassák le azt, hogy mennyi virtuális pénzed van, és azt levonják a vásárlás értékének, ellenértékeként. It, it will be a cashless society. You won't be carrying money. Tudjuk azt, hogy ez egy kézpénz nélküli társadalom lesz. Against the law. Everything is going to be done nem through lesz, electric nem lesz transfers. with a chip in your right Csak hand or in your forehead. Elektromos pénz lesz, digitális pénz lesz, csak átutalások lehetségesek, semmi más nem létezik, tehát nem tud kikerülni a rendszert. Minden pontosan követve és látva lesz. Are people getting chipped today? Do you hear? Hallottatok már olyanról, hogy people are getting the chip vannak olyanok, akik már ma is kapnak chipet a kezükbe vagy a karjukba? Yes. Hogyne? Right, they're already selling it. They're, they're, Ez már egy létező technológia. They are trying to sell you how beneficial having már a chip implant is az a marketing, ami igyekszik meggyőzni az embereket, hogy milyen előnyökkel jár a chip viselőjének az, hogyha mennyivel könnyebbé teszi az életét, hogyha elfogadja ezt a chipet. If you're in a car accident and you have the chip, well we know your medical history and if you're allergic to Ezek a chipek minden adatot veled kapcsolatban Drugs Olyanokkal igyekeznek meggyőzni az embereket, hogy nézd, hogyha egy autóban esetben elveszíted az eszméletedet. Kiszáll az orvos, szkennelik a kezed, már is tudják, hogy milyen gyógyszerallergiáid vannak, milyen a vércsoportod, ha nem tudsz beszélni, ők tudják, hogy ki vagy. Or if somebody has uh, Alzheimer's disease and they lost their memory, if they You know, the grandpa goes walking out into the street and they can't find him. Well, az Alzheimer korban look at their sok országban már bevezették, hogy akik elveszítik a, gondolkozásokat, a memóriáikat, hogy ne vesztenek el ezek az emberek, ilyen csippel azonosítják, és követik őket, hogy hova mennek. Az elveszés esetén könnyen megtalálható. So this, this is the technology that they are currently working on. If you go to uh, Ez egy technológia, létező technológia. I think it's, uh, Spain and Ireland or Scotland. Spanyolországban, you go into a, Írországban a public bar and they have the VIP section. Bárok, akiknek vannak VIP vendégei, and és The young people get chipped to be able to have the first class. Különösen a fiatalok között ez egy írtó menő dolog, hogy én olyan, akkora VIP vagyok, hogy nekem chip van a kezembe. Ugye én bejövök, egyből tudják, hogy ki vagyok. Now, you notice the prophecy, it said the image of the beast would speak and cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed. És visszatérve arra, hogy mit fog tudni tenni ez a fenevad eh, kép, más az, hogy, hogy életet ad bele, hogy beszéljen is, és hogy azt okozza, hogy akik nem imádják a fenevadat, azok megölesse. So this image of the beast or abomination of desolation will not only look a, like the antichrist. Ez a pusztító utálatosság nem csak a fenevad képmása lesz, hogy úgy fog kinézni, mint ő, will probably hanem have computer knowledge of everything mankind knows. Valószínűleg, hogy a világ minden ismeretanyaga, tudása és minden összes adat abban fog összefutni. And he will know, he will know if you are you are you will have the mark of the beast in your right hand and forehead. Pontosan fogja tudni az adatbázisból, amiben már most is benne vagyunk mindannyian, hogy te vagy te vagy ő viseli ezt a bélyeget. Because the reason he he would know is because you're already in the computer. Ő fogja ezt tudni, mert már eleve benne vagyunk az You already have a database. Mindannyian benne vagyunk már régen az adatbázisban. Több adatbázisban. number on your birth certificate, már amikor license, megszülettünk, iktatták az anyakönyvi kivonalatba a számunkat, amikor társadalombiztosítási jelet kaptál, amikor jogosítványt kapsz, mindennek van egy száma, és mindegyik minden adatodat viszi be egy központi adatbázisba, amiket összekötnek. They, they already got you. You're in the system. You Mi understand? már mindannyian benne vagyunk a rendszerben. So what they will do is that when, csinálni, they, hogy when they implement this economic system, amikor ezt a gazdasági your name will be in there, so they can check. akkor ott lesz a neved, szerepelni fog, és tudják, hogy te ki vagy, mit van, és mi az, amit fölvettél. So they will have a live, list of all the Christian rebels who Tehát have, valószínű, hogy egy who pillanat alatt refused készítetnek egy listát a keresztény lázadókról, mondjuk így, 666 mark of the beast system. akik elutasították azt, hogy ebben a rendszerben részt vegyenek, és hogy fölvegyék a fenevad bélyegét. And you'll be classified as rebels against this new world order, és rebels against the society. Osztályidegenek leszünk, az osztály ellenségei leszünk, számkivetettek leszünk, mert nem fogjuk nem fogunk leborulni, és nem fogjuk imádni a fenevadat. But they, they will have your name and your picture and they'll probably put you on TV and say, look, if you see this uh, tudni fogják, hogy kik vagyunk, ismerni fogják, hogy kik ezek. Uh, help, Ki lehet, help lehet, us to catch them. we'll, majd bennünket. We'll lehet, hogy a képünk megjelenik a tévé, vagy know, akárhol, ugye? Körülés We'll transfer so much credit into your bank account. Ki tudja, még lehet, hogy kitűznek vérdiat is, ugye? Az, e- nyilván a rendszerbe belépők egymást lebuktatók, besúgók lesznek, és szívesen elárulják majd azokat, akik, akiket ismernek, akik keresztények, némi díjazás ellenében szívesen a hatóságoknak lehet, hogy információt szolgáltatnak azokra, akik nem álltak be a rendszerbe. This is why I mentioned why the New World currency is important. Ezért mondtam right? azt, hogy milyen nagy jelentősége lesz ennek az új világpénznek, Because ami egységesíteni fogja a fizetést. To, to set up this system, it's much easier if you just have one currency for the whole world. Ennek a rendszernek a üzemeltetéséhez lényegesen egyszerűbb, ha világon mindenhol ugyanabban a digitális, so, virtuális pénzben fizetünk. Not only is the chip technology that we see in the news on almost on a daily basis, but the new world currency that they want to bring in, this is all steps towards what we're studying right Érdekes now, látni, Revelations 13. Hogy, ha ismer az ember a Bibliát, mennyire kilóg a lóla? Ugye, hogy nem csak a chip technológia már halad arra, hogy az összes pénzünket igyekeznek velünk kártyán tartatni, csippeken, meg most már mindent azon akarnak tartatni, de ugyanakkor ez az egész nyilvántartó rendszer és az egy pénzre való törekvés, a jellegi tartalékdevizáknak az összeomlasztása mind ugyanarra megy ki, hogy egységes világrendszer legyen, egy nyilvántartási rendszer, és abban mindannyian benne legyünk rabszolgaként. And another thing they will probably have to do, they're going to have to set up a universal ID system. Valószínű, hogy egy egységes személyazonosító rendszer Because lesz a világon. most of us have more than one number, right? You have a different number for your credit card, your debit card, your driver's license, your birth certificate. egy csomó különböző azonosító jele van. Külön számon fut a jogosítványunk, a tajkártyánk, a születési and a személykártyánk, csomó különböző szám. Did you know they're already working on this? Tudtátok azt, hogy most már egy olyan egységes biometrikus azonosítón dolgoznak, hogy egy jelből tudnak mindent rólad? In India, they have a population of hogy one billion people. Indiában, ahol a lakosság 1 milliárd, 1 milliárd 200 millió fő, And they're in the process now Most to azon give every Indian individual a universal ID number. Pár hónapja, hogy minden egyes indiainak lesz egy saját azonosító kódja. And having lived and did missionary work in India, if you can én, give everybody a number in India, you can give anybody a number in the, in the world. 11 évet, és tudom, hogy ez egy akkora zűrzavaros ország, hogyha Indiában meg tudják csinálni, azzal az 1 milliárd 200 millió indiai, hogy mindenkit azonosítanak, akkor mindenhol máshol az már csak gyerekjáték a világon, ahhoz képest, hogy mekkora fejetlenség.